15 skirsnis Beveik dviejus metus mes jums teikiame laimę. Neturėkite mums pagiežos. Pasirašė Blašvelis, Fameilis, Listolie, Feliksas Tolomjesas. Poskriptum už pietų sumokėta. Keturios merginos pasižiūrėjo vieną į kitą. Favoritė pirmoji nutraukė tylą. Kągi, sušuko ji. Šiaip ar taip, čia vis dėlto graži išdaiga ir labai juokinga, tarė Zefina. Ja bus sugalvojęs greičiausiai Blašvelis, kalbėjo toliau favoritai. Aš dėl to stačiai gatava įsimylėti jį. Dengo iš akių ir širdžiai pasidarė mielesnis. Tai bent istorija. Netarė dalyje, tai tolomjeso išmonė. Aiškiai matyti. Jeigu taip, kalbėjo toliau favoritė, Mirtis blašveliui ir te gyvuoja tolomjesas. Te gyvuoja tolomjesas, sušuko Dalija ir Zefina. Ir jos ėmė kvatoti. Fantina juokėsi drauge su visomis. Tačiau po valandos grįžusiai savo kambarį, ji pravirko. Tai buvo, kaip jau sakėme, jos pirmoji meilė. Vargšė mergina buvo atsidavusi Tolomjesui kaip vyrui ir turėjo nuo jo kūdikį. Ketvirtoji knyga Patikėti kitam kartais to lygų palikti likimo valiai. Viena motina susitinka su kita motina. Pirmame šio šimtmečio ketvirtyje Monfermeilyje, netoli Paryžiaus, buvo smuklė, kurios dabar jau nebėra. Ta smuklę laikė žmonės vardu – Tenardie, vyras ir žmona. Smuklė buvo Bulandžiai gatvėje, viršum durų tiesiog prie sienos buvo prikalta lenta. Ant lentos buvo nutepliota kažkas panašaus į žmogų, nešantį ant nugaros kitą žmogų, plačiais, auksuotais, generoliškais epoletais su didelėmis sidabrinėmis žvaigždėmis. Raudonos dėmes reiškė kraują, likusią lentos dalį gaubė dūmai, o paveikslas matyt vaizdavo kautinės – Apačioje buvo galima įskaityti užrašą. Baterlo seržantas. Matyti prie smuklės durų ratus ar vėžėčias visų paprasčiausias dalykas. Tačiau masyvus brikas, ar tikriau sakant, briko likučiai, kurie vieną 1818 metų pavasario vakarą užgriozdino gatvę priešais Vaterlo seržanto užeigą, tikrai būtų patraukę tapytojo dėmesį, jei toks būtų ėjęs pro šalį. Tai buvo pirma galys ilgvežimio, kuris miškų rajonuose naudojamas sienojams ir storoms lentoms vežioti. Pirma galį sudarė stora geležinė šis su skersa plaučiu, prie kurio buvo pritvirtintas sunkus gražulas, o taip pat du didžiuliai tekiniai. Viskas atrodė tvirtas, sunku, grėmėzdiška. Galėjai sakyti, kad tai kokios milžiniškos patrankos lafetas. Tekiniai Ratlankiai, stipinai ašys ir gražulas buvo apsitraukę kelių purvo sluoksnių, savo spalva priminančių tą šlykščią gelsvą teplionę, kurie mielai puošimus mūsų katedrus. Medžio nesimatė pro purvą, o geležies pro rūdis. Po ašimi lyg ir lenda puslankių karojo storą grandinį, kurie galėtum apkalti galijotą. Išvydę šią grandinę pagalvodavai ne apie rastus, kuriems rišti ji buvo skiriama, bet apie mastodontus ir mamutus, kuriuos jie galėtum pasikinkyti. Ji priminė katurgą, tačiau ciklopų ir anžmogių katurgą ir atrodė, kad ji nuimta nuo kokios pabaisos. Homeras jie būtų surakinęs Polifemą, Šekspyras Kalibaną. Polifemas vienakis milžinas, ciklopas Odisėja, Kalibanas šlikšti pabaisa, Šekspyro audra. Kamgi tas ilgvežimio pirmagalys rioksojo čia vidury kelio? Pirma tam, kad užgrausdintų gatvę. Antra, kad galutinai surudytų. Pasenusioje socialinėje santvarkoje yra daugybė institucijų, kurios lygiai taip visiškai atvirai stovi visuomenės kelyje, neturėdamos tam jokio kito pagrindo. Grandinės vidurys kabojo po šimi ganarti žemės ir ant grandinės, tarytum ant virvinių supuoklių, Šį vakarą sėdėjo sudarydamos grakščią grupę dvi mažytės mergaitės. Viena kokių pustrečių metų, o antra jaunesnė apie pusantrų. Didesnioji laikė savo rankose mažesnėje. Kad nenukristų, jos buvo sumaniai pririštos karele. Matyt, kažkokia motina, pamačiusi šitą grąsią grandinę, pagalvojo. Bet juk tai puikų žaislas mano mažiulims. Abi mažiulės be kitako gražiai ir net prašmatnė aprengtos spindėti spindėjo – sakytumei dvi rožiai surudėjusios geležies laužę, jų akise švitėjo linksmybė, skaistus veidelė juokėsi, viena jų buvo šatenė, antra juodbruvi, jų naivus veidukai reiškė nustebimą ir džiūgavimą. Žydintis netoli jų krūmas kleidė praeiviam savo aromatą ir atrodė, kad tasai kvapas klinda nuo mergyčių. Mažesnioji pusantrų metų su nekaltu vaikišku nepadorumu rodė savo gležną nuogą pilvuką – Viršum šių švelnių galvelių, laimės apgaubtų ir šviesos apšlakstytų, stuksojo didžiulis vežimo pirmagalys, visas pajuodęs nuo rūdžių, beveik raupus pažiūrėti savo baugiais kampais ir kreivomis linijomis primenantis kažkokio urvo angą. Sėdėdama ant smuklės lenkščio už kelių žingsnių motina, reikia pasakyti nelabai patrauklios išvaizdos moteris, tačiau šią akimirką jaudinanti, supavo mergite su ilga virvute pririšta prie grandinės, ir bijodama, kad jos nenukristų, nenuleido nuo jų akių, kurių išraiška šiuo metu buvo žemiška ir draugė dangiška, būdinga motinai. Sulik kiekvienų baugios grandinės švystelėjimu pasigirsdavo šaižus grandžių girgždesys, panašus į piktą šūktelėjimą. Mergytės džiugaudamos krykštavo, besileidžianti saulė dalyvavo jų džiaugsme ir nieko negalėjo būti žavingesnio už tą atsitiktinumo kaprizą, kuris titanų grandinę pavertė kerubinų supuoklėmis. Motina supo savo mažiulės ir, nepataikydama į natą, niuniavo garsų tais laikais romansą. Taip reikia ištarė karys. Įsigilinusi į dainą ir atidžiai sekdama dukrelės, ji negalėjo nei girdėti, nei matyti, kas dėjosi gatvėje. Dainuojant pirmąjį romanso posmą, kažkas prie jos prisertino ir netikėtai prie pat savo ausies jie išgirdo žodžius – Kokios gražutės jūsų mergytės, ponia. Žavingai meiliai imožinai. Atsakė motina, dainuodama toliau savo romansą, o paskui pasuko galvą. Keli žingsniai nuo jos stovėjo moteris. Ši moteris taip pat turėjo vaikutį, kurį laikė ant rankų. Be to ji nešėsi ant pečių gana didelį kelioninį krepšį, kuris atrodė labai sunkus. Tos moters kūdikis kokių dviejų trejų metų mergytė buvo dieviškiausia pasaulyje būtybė. Savo apdaro koketiškumu ji būtų galėjusi drąsiai rungtiniauti su anomis mažiulėmis. Mesginiais apsiūta kikelį gaubė plona drobinė skarelė, palaidinėlį puošė kaspinai. Pro atsilenkusis jonėlį matėsi balta, putni ir tvirta šlaunikė. Jos veidas buvo nuostabiai rausvas ir sveikas. Gražiaus mažiulės krostelė atrodė lyg oboliukai, taip ir norėjusi jų atsikasti. Apie jos akis nieko negalėjai pasakyti, nebent tiek, kad jos turėjo būti labai didelis ir jų blakstienos buvo nuostabios. Mergytė miegojo. Ji miegojo nerūpestingų ramių miegų, būdingų jos amžiui, motinų rankos įkūnytas švelnumas, vaikai ant jų kietai miega. O dėl motinos tai atrodė vargingai ir liūdnai. Savo apsirengimu jį panešėjo į darbininkę, kuri vėl ruošiasi tapti sodiete. Ji buvo jauna. Ar jie atrodė graži? Galbūt. Tačiau jos rūbai buvo tokie, kad šito negalėjai pastebėti. Plaukai, kurių matėsi tik viena išlindusi gelsva garbana, turėjo būti labai tankus, bet jie nykiai slėpėsi po vienuoliškų kykų, negražių storų ir siaurų, sumekstu pačioje pasmakrėje. Šeipsena parodo, ar žmogaus dantys gražus, tačiau ši moteris nesišypsojo. Matyt, nelabai seniai jai te buvo nudžiūvusios ašaros. Ji buvo išbliškusi. Atrodė labai išvargusi ir truputį lygūsta. Jie žiūrėjo į savo dukterį, užmėgusią jai ant rankų, tuo ypatingu žvilgsniu, kuriuo žvelgia tik motina, pati maitinusi krūtimis savo kūdikį. Didelė mėlynas kepeta, panašiai tas, kuriomis šluostosi invalidai, suklostyta kaip skarelį, negražiai gulėjo jai ant nugaros, dengdama liemenį. Jos rankos buvo saulės nudegtos ir labai strasdanotos. Adata subadyto dešiniosios rankos miliaus soda smarkiai sukėtėjusi. Velkėjo jinai medvilninę suknelę, storos vėlnos pelerina, avėjo sunkiomis korpėmis. Tai buvo Fantina. Tai buvo Fantina sunkiai galėjai ją bepažinti. Bet vis dėlto, atidžiai įsižiūrėjus, matėsi, kad ji vis dar graži. Dešiniajame jos kruoste įsibrėžusi liūdna raukšlelė, kurioje žymų ironija, o dėl jos tualeto, jos lengvučio apdaro iš muslino ir kaspinų, tarytum išausto iš linksmumo, beprotybės ir muzikos, aidinčios žvangučių treles ir persunktos alyvų kvapo, tais išnyko, nelyginant gražios spindinčios šerkšno žvaigždutės, kurios saulėje tokios panašios į deimantus. Jos ištirpsta, palikdamos tik tai juodą medžio šakelę. Dešimt mėnesių buvo praėję nuo to gražiojo pokšto. Kas įvyko per tuos dešimt mėnesių? Nesunku įspėti. Talomjeso pamesta Fantina įsik patyrė gyvenimo sunkumus – Su favorite Zefina ir Dalija ji tučto jau įsiskyrė, kai nebebuvo vyrų, suiro santykiai ir tarp moterų. Jos būtų labai nustebusios, jeigu po dviejų savaičių kas nors joms būtų priminęs jų buvusią draugystę, tad tai nebeteko jokios prasmės. Fantina liko viena. Jos kūdikio tėvui dengus, dėja toks santykių nutraukimas yra nebetitaisomas, ji pasijuto visiškai vieniša o buvo jau beveik praradusi norą dirbti ir įpratusi į pramogas. Susidėjusi su Tolomjesu, ji metė savo kuklų amatą, prarado klientus, dabar jų durys buvo jai uždarytos. Nebeliko jokių pragyvenimų šaltinių. Fantina vos vos te paskaitė, o rašyti visai nemokėjo. Vaikystėje ji buvo išmokyta tik pasirašyti vardą. Ji kreipėsi į viešai raštininką, kuris jai surašė laišką Tolomjesui, paskui antrą, paskui trečią. Talomjasas neatsakė nei vieną. Kartą Fantina išgirdo, kaip dvi kumutės žiūrėdamos į jos dukrelę kalbėjo. Ar kas nors rimtai žiūri į tokius vaikus? Gūštelė pečiais ir viskas. Tada jį pagalvojo apie Talomjasą, kuris gūščioje pečiais prisiminė savo kūdikį ir nežiūri rimtai į šią nekaltą būtybę, ir jos širdis užvirė apmaudų šiam žmogui. Tačiau kągi reikėjo daryti? Ji nežinojo, į ką kreiptis. Ji nusidėjo, tai tiesa, tačiau sielos gilumoje, kaip mes atsiminame, ji buvo skaisti ir dora. Jie neaiškiai jautė, kad atsidūrė arti nevilties ir gali nuslysti į prarąją. Reikėjo drąsos. Jie sukaupė jėgas ir ryžosi nepasiduoti. Jinai sumanė grįžti gimtą į miestą į pajūrio Montreilį. Gal tenai yra kokį nors pažįstama ir gaus darbo. Taip, bet reikės nuslėpti savo nuodėmę. Ir ėmė vaidentis naujas praradimas, dar skaudesnis negu pirmasis. Jai gėlė širdį, bet jį pasiryžo. Fantina, kaip toliau pamatysime, gebėjo atkakliai ir drąsiai stoti prieš gyvenimo negandus. Ji buvo jau narsiai atsisakiusi puikių apdarų, vilkėjo paprastais drobiniais rūbais, o visą savo šilką, visus pašvaitus, visus mesginius ir kaspinus paskyrė dukreliai, kuri dabar liko vienintelė dingstis pasididžiavimui, šį kartą šventam. Ji viską įsipardavė, ką tik turėjo, ir gavo už tai 200 frankų. Užsimokėjus smulkės skolas, beliko tik apie 80 frankų jai buvo 22 metai, kai vieną gražų pavasario rytą ji paliko Paryžių, neždamasi ant nugaros savo kūdikį. Kiekvienas matydamas ją šitaip einant, tikrai būtų jos pasigailėjęs. Ši moteris nieko neturėjo pasaulyje, tik šį kūdikį, o kūdikis nieko neturėjo pasaulyje, vien šią moterį. Fantina pati penėjo dukrelę, šitai pakenkė jos krūtiniai ir ji truputį koščiojo. Mes nebeturėsime progos kalbėti apie poną Feliksą Tolomjesą. Tik pasakysime, kad po 20 metų karaliaus Liui Filipo laikais jis buvo žymus provincijos advokatas, įtakingas ir turtingas, apdairus rinkėjas ir labai griežtas prisiekusisis posėdininkas. Toks pat pramogų mėgėjas kaip ir anksčiau. Apie vidurdienį Fantiną, kurį norėdama kiek atsikvėpti, dalį kelio važiavo – vadinamosiomis Paryžiaus apylinkių karietėlėmis, mokėdama po 3 ar 4 su už vieną lie, atsidūrė Monfermeilyje, Bulandžė gatvelėje. Eidama pro Tenardie smuklę, ji pasijuto lyg kapakinta, išvydusi dvi mergites, kurios magio suposi tose baisingose supoklėse ir sustojo prie šią džiaugsmo vėsikę. Esti pasaulyje kerų. Šios mergaitės stačiai pakirėjo šią motiną. Jie žiūrėjo jas giliai susijaudinusi. Išvydus angelus galima spėti, ar tęs antrojų. Jie tartum išvydo viršum šios muklės paslaptingą žodį čia, apvaizdos nubrėžta. Jok tos dvi mažiulės taip akivaizdžiai laimingos. Pantina žiūrėjo jas, žavėjosi ir taip jaudinosi, kad tuo momentu, kai motina sudainavusi vieną dainos posmą, staptelėjo kiek atsikvėpti, nebegalėjo susilaikyti nepasakiusi tų žodžių, kuriuos skaitėme anksčiau. Kokios gražutės jūsų mergytės ponia? Patys nuožmiausi padarai sušvelnėja, matydami glamonėjant jų vaikus. Motina pakėlė galvą, padėkojo praeiviai ir ją pasodino ant suolo prie durų, pati likdama sėdėti ant slenkščio. Moterys įsikalbėjo. Aš vadinuosi ponia Tenardijai, tarė dviejų mergaičių motina. Mes laikome šitą užeigą. Paskui vėl ėmė niuniuoti savo romansą. Taip reikia, ašin karžygys ir išplaukiu į Palestiną. Pone Tenardie buvo rudaplaukė apkūni gruboka moteris, pats nepatraukliausias sijonuoto kareivio tipas. Keistas dalykas, jos veidė tvyrojo svajingumo išaiška, atsiradusi dėl romanų skaitimo. Tai buvo vyra mėgdžiojanti pamaiva. Senoviniai romanai, kuriuos lygi sučiūrimo skaito karštos vaizduotės muklininkis, dažnai daro joms kaip tik tokį poveikį. Ji tebe buvo jauna, gal dar neturėjo nei 30 metų. Galimas daiktas, jeigu ši moteris, dabar sėdinti ant smuklės lenkščio, būtų atsistojusi, tai jos aukštas ūgis ir platus pečiai – visai tinka mugės balagano milžiniai, būtų iš pat pradžių nugazinę keleivę, jos pasitikėjimas būtų susviravęs ir nebūtų įvykę to, apie ką mes turime pasakoti. Nuo to, ar žmogus sėdi ar stovi, kartais priklauso kitų žmonių likimas. Keleiviai pasipasakojo savo istoriją, truputėlį ją pakeitusi. Ji esanti darbininkė, jos vyras numiręs, ji netekusi darbo Paryžiuje ir einanti jo ieškoti kitur į savo gimtinę. Iš Paryžiaus išėjusi šyrit pėščia, kūdikį nešusis ant rankų, todėl pavargusi ir lipusi į Vilmonblio diližaną. Iš Vilmonblio į Monfermeilį atkakusi pėščia, mažiulė truputį ėjusi, bet nedaug, į dar tokia mažyti, ir ją vėl reikėjo paimti ant rankų, ir jos brangutė užmėgusi. Šitai papasakojusi, Ji taip aistringai pabučiavo savo dukrelę, kad šitoj pabudo. Mergytė atvėrė kutes, didelės mėlynas akutes, tokias pat kaip motinos ir žiūrėjo. Į ką? Į nieką ir į viską. Žiūrėjo tarimtau protarpiais ir rūščia mažų vaikų mina, kurioje ir glūdi jų spendinti nekaltybė, tokia skirtinga nuo mūsų dorybių prieblandos. Galėtum pamanyti – kad jie jaučiasi angelai ir žino, jog mes tik žmonės. Paskui mergytė nusijokė ir nors motina stengiasi ją sulaikyti, nuslydo ant žemės su nesutramdoma mažos būtybės energija, įsigeidusi palakstyti. Staiga ji pastebėjo supuoklėse dvi mergaitės, sustojo kaip nudiekta ir iš to susižavėjimo net iškišo liežuviuką. Pone Tenardie atrišo savo dukteris, nulaipino nuo supuoklių ir tarė, pažaiskite visos trys. Maži vaikai susipažįsta labai greitai ir po valandėlis tenardie mergytės jau linksmai žaidė su atvykėlę, didžiai patenkintos rausė žemėje duobutes. Toji atvykėlė buvo labai linksma. Mažučio padaro linksmumas be žodžių byloja apie motinos gerumą. Mergytė pasiėmė šėpulį ir juolį kastuvėliu energingai kasė duobę, tinkančią nebent musiai palaidoti. Duopkasio darbus tampa linksmas, kai jo įmasi vaikas. Moterį išnekučiavo toliau. Kuo vardu jūsų pupytė? Kozetė. Kozetė vadinas Efrazy. Motina iš Efrazy pasidarė Kozetę, vaduodamasi tuo švelnių grakštumo instinktu, kurio dėka motina ir liaudis Žozefą paverčia Pepita – ir Fransuaza Sileta. Šitokie išvestiniai žodžiai daro didelę painiavą etimologijos moksle ir verčia jau aukštinkojom. Mes pažinome vieną senelę, kuriai iš Teodoros pavyko padaryti Njoną. Kiek jai metų? Veikiai bus treji, kaip mano vyresnėjai. Tuo tarpu trys mergytės susimetė į krūvą tokiomis pozomis, kurios reiškė gilų susijaudinimą ir gilę palaimą. Atsitiko nepaprastas įvykis. Į žemės išlindo storas liekas. Baisu joms buvo ir džiugu. Jų spendinčios kaktos susilietė, galėjai sakyti, trys galvutės apsuptos vienos aureolės. Kaip greitai susidraugauja vaikai, sušuko ponia Tenardie. Pažiūrėjusi jas, būtų galima prisiekti, kad tai trys sesutės – Šitas žodis buvo kibirkštis, kurios galimas daiktas antroji motina ir laukė. Ji pagrėbė tenardie ranką, įsmėgė ją į veidą savo akis ir tarė. Ar jūs nesutiktumėte pasilikti mano kūdikį? Ponia tenardie padarė tokį nustebimo gestą, kuris nereiškia nei sutikimo, nei atsisakymų. Kozetės motina kalbėjo toliau. Matote, aš negaliu pasiimti dukrelės į savo gimtinę. Darbas šito neleidžia. Su kūdikiu negausi vietos. Jie visi tenai tokie keisti žmonės. Pats gerasis dievas mane čia atvedė prie jūsų ožeikos. Kai pamačiau jūsų mažiulės tokias gražutes ir švarutėlės, tokias laimingas, tai tiesiog susijaudinau. Aš tariau savo. Štai kur gera motina. Taip, taip, tegu jos bus trys esutės. Be to, aš netrukus sugrįšiu jos atsijimti. Ar sutinkate pasaugoti mano mergytę? reikėtų pagalvoti, atsakė užeigo šeimininkė. Duočiau po šešis frankus per mėnesį. Tuo metu vyriškas balsas atsiliepė iš užeigos gilumos. Nemažiau kaip po septynis frankus. Ir už šešis mėnesius iš anksto. Šešis kart septyni bus keturiasdešimt du, tarė ponia Tenardie. Aš sumokėsiu, tarė motina. Be to, dar penkiolika frankų pirmosioms išlaidoms, pridūrė vyriškas balsas. Iš viso 57 frankai, tarė ponė Tenardie ir vėl ėmė pratisai niuniuoti. Taip reikia, ištarė karys. Aš sumokėsiu, tarė motina, aš turiu 80 frankų. Dar man liks už ką nuvykti į savo gimtinę, eisiu pėsčia. Tenai užsidirbsiu pinigų ir kai tik sutaupysiu šiek tiek, tuo jau sugrįšiu ir atsijimsiu savo pupytę. Ar mergaitė turi kraitelį? Vėl pasigirdo vyriškas balsas. Tai mano vyras, tarė ponia Tenardie. Žinoma, atsakė motina, mano vargšė lelijėlė turi visą kraitelį. Aš tu jau supratau, kad tai jūsų vyras. O dar koks puikus jos kraitelis, prašmatnus kraitelis. Visko po tuziną ir šilkinių rubelių turi, kaip tikra panelį, Viskas mano kelioninėme krepšyje. Reikės viską palikti, tarė vyro balsas, o kaipgi kitaip tarė motina. Ar nebūtų jokinga, jeigu aš savo dukrelę palikčiau visiškai nuogą? Šeimininkas iškišo galvą. Gerai, tarė jis. Sandėris buvo sudarytas. Motina pernakvojo užeigoje, atidavė pinigus ir paliko savo kūdikį, vėl užsidėjo ant pečių kelioninį krepšį subliuškus ir lengva be kozetės kraitelio, ir rytą išvyko vėldamasi netrukus sugrįšianti. Tokie įsiskirimai iš pažiūros atrodo ramus, bet jie pilni nevilties. Viena tenardie kaimynė sutiko gatvėje šią motiną ir sugrįžusi namo papasakojo. Ką tik mačiau moterį, kuri taip verkė gatvėje, jog stačiai širdis galėjo plyšti. Kozetės motina išvykus, vyras tarė žmonai – Dabar galėsiu išpirkti 110 frankų vekselį, kurio terminas rytoj sueina. Man kaip sykis trūko 50 frankų. Ar žinai, kad vekselį būtų užprotestavę ir aš būčiau susilaukęs antstolio? Su savo mergaitėmis tu paspendėjai gerus pastus. Pati to nežinodama, atsakė moteris. Trumpa dviejų įtartinų žmogistų charakteristika – Sugautoji peliukė buvo labai menka, tačiau katė džiaugiasi ir liesa pelytę sučiupusi. Kas buvo tuodu tenardyjei? Tuo tarpu apie juos pasakysime tik porą žodžių. Eskizą vėliau papildysime. Tie dvi būtybės priklausė tai mišrių klasiai, kurią sudaro nemokšos, pasiekia tam tikrą gerovės laipsnį ir nusmukeliai iš apsišvietusių tarpų – Klasė, kuri būdama tarp vadinamosios vidurinės klasės ir vadinamosios žemutinės klasės, yra pasisavinusi kai kurios antrosios trūkumus ir beveik visas pirmosios įdas ir neturi nei darbininko kilnaus veržlumo, nei buržua padorumo. Tai buvo tokios nikštukiškos prigimtys, kurios lengvai išauga į pabaisas, jeigu atsitiktinai jas pakaitina kokia nelemta liepsna – Toje moteryje buvo gyvuliškas pradas, o tame vyriškyje aiški niekšo užuomasga. Jie abu turėjo patį atgrasiausią palinkimą progresuoti, bet tik tai blogio link. Yra sielų panašių į vėžius, kurios užuotėjusios pirmin, nuolat traukėsi atgal į tamsą ir gyvenimo patirimą naudoja tik tam, kad dar labiau save moraliai luošintų, vis labiau tverkdamos ir vis labiau skesdamos purve. Kaip tik tokias sielas ir turėjo šis vyras ir ši moteris. Ypač nemalonų įspūdį fizionomistui darė pats Terandie. Kai kurie žmonės iš pirmo žvilgsnio sukelia nepasitikėjimą, jūs te pajunti, kad jie tamsus, taip sakant, iš visų pusių. Už savęs jie palieka nerimą, o ateičiai neša grėsmę, juose glūdi nežinomybė. Negalima laiduoti nei už tai, ką jie yra jau padarę, nei už tai, ką dar padarys. Juniorų žvilgsnis jos iš karto atskleidžia. Vos tik išgirdę iš jų bent vieną žodį, ar pamatė bent vieną jų daromą judesį, jūs dirstelėte į tamsias jų praeities paslaptis ir į tamsius jų ateities lėpinius. Šis tenardyje, jeigu tikėsime jo žodžiais, kažkada kareiviavęs, buvęs seržantų, kaip jis sakėsi, galimas daiktas jis dalyvavo 1815 metų kampanijoje, ir, rodos, net pasirodė ten gana drasus. Mes vėliau pamatysime, kas jis iš tikrųjų buvo. Jos muklės iškaba turėjo daryti aliuziją į vieną iš jo karinių žygdarbių. Ta iškaba nutepliojo jis pats, nes viską mokėjo šiaip taip knibinėti ir nutepliojo blogai. Tai buvo epocha, kada senasis klasikinis romanas jau buvo nusmukęs nuo Klelijos lygi Lodoiskos, ir tebebūdamas aristokratiškas, bedarydamas jis nuolat vulgaresnis ir pereidamas nuo panelės de skiuderį prie ponios Bartelėmy Ado ir nuo ponios de Lafayette prie ponios Bournon Malarm, degino meilingasias Paryžiaus durininkių sielas ir net šiek tiek siaubė priemeščius. Klelyje – 17 amžiaus rašytojos aristokratės panelės de Skiuderį romanas, galantiško elgesio ir saloninio meilės žaismo vadovėlis. Lodoiska Filieto Loro veikalas davė siužetą to paties pavadinimo Kreicerio ir Kerubinio operoms. 1791 metai. Ponia de Lafayette, 17 amžiaus rašytoja, psichologinių meilės romanų autorė. Pone Tenardijė turėjo lygiai tiek protinio išprusimo, kad galėtų skaityti panašias knygas. Tai buvo jos maistas. Jis skandino jose savo protą, kiek jo turėjo. Kaip tik dėl to pirmosios savo jaunystės dienomis ir net kiek vėliau jie atrodė truputį svajinga, palyginti su savo vyru, kuris buvo sukčius su tam tikru maslumo laipsniu, pasileidėlis, šiek tiek prasilavinęs bet gramatikos neįveikęs, netašytas ir draugė gudrus, o visokių sentimentų atžvilgių, pigo Lebreno gerbėjas, išbaigtas ir grina kraujis storžievis, kai reikalas eina apie moterišką lytį, kaip jis sakydavo savo žargonu,